بوك تو اثنان وتسعون الجمل الجانبية باستخدام أن اثنين Nebensätze mit das, zwei. Nebensätze mit das, zwei. إنه يضايقني أنك تشخر. Es ärgert mich, dass du schnarchst. Es ärgert mich, dass du schnarchst. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. Es ärgert mich, dass du so viel Bier trinkst. إنه يضايقني أنك تشرب بيرة كثيرة هكذا. أنك تأتي متأخرا جدا هكذا Es ärgert mich, dass du so spät kommst. Es ärgert mich, dass du so spät kommst. أعتقد أنه يحتاج إلى طبيب Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. Ich glaube, dass er einen Arzt braucht. أعتقد أنه مريض Ich glaube, dass er krank ist. Ich glaube, dass er krank ist. أعتقد أنه الآن نائم Ich glaube, dass er jetzt schläft. Ich glaube, dass er jetzt schläft. نأمل أنه سيتزوج ابنتنا Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. Wir hoffen, dass er unsere Tochter heiratet. نأمل أن يكون لديه مال كثير Wir hoffen, dass er viel Geld hat. Wir hoffen, dass er viel Geld hat. نأمل أن يكون مليونيرا Wir hoffen, dass er Millionär ist. Wir hoffen, dass er Millionär ist. قد سمعت أن زوجتك حدث لها حادث Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. Ich habe gehört, dass deine Frau einen Unfall hatte. قد سمعت أنها ترقد بالمستشفى Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. Ich habe gehört, dass sie im Krankenhaus liegt. قد سمعت أن سيارتك تالفة تماما Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. Ich habe gehört, dass dein Auto total kaputt ist. إنه يسعدني أنك قد أتيت Es freut mich, dass sie gekommen sind. Es freut mich, dass Sie gekommen sind. إنه يسعدني أنك مهتم Es freut mich, dass sie Interesse haben. Es freut mich, dass Sie Interesse haben. إنه يسعدني أنك تريد شراء المنزل Es freut mich, dass sie das Haus kaufen wollen. Es freut mich, dass Sie das Haus kaufen wollen. أخشى أن يكون آخر باص قد غادر Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. Ich fürchte, dass der letzte Bus schon weg ist. أخشى أنه ينبغي علينا أن نأخذ سيارة أجرة Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. Ich fürchte, dass wir ein Taxi nehmen müssen. أخشى أنني ليس معي نقود Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe. Ich fürchte, dass ich kein Geld bei mir habe.